Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tayyib, čujete me, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala, wa ba'du. Evo, dragi poštovani moji, ja sam vam za večeras pripremio drugi dio onoga što smo prošli put govorili. Je tako? Znači, rekao sam da će to biti vidni lahitala izlaganja prije svega vjerskog, a i svakako vjersko-analitičkog karaktera, inša Allahu Teala, i rekao sam da ću tretirati u tim obraćanjima Bidni Teala aktuelno stanje umeta koliko god možemo, i onako kako to mi vidimo, a ipak gospodar Subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Večerašnje, večerašnje izlaganje e, ja sam e, naslovio kao e, sekularistička industrija smrti, znači sekularistička industrija smrti. Međutim, Allah vas nagradio hajrom, vi mi nećete zamjeriti, e, pošto se ovdje kod nas vrijeme malo promijenilo s vrućeg na hladno, jel da? Pa valjda to utiče, valjda to utiče i na moje zdravlje. Allah vas nagradio svakim hajrom, nisam baš raspoložen da mnogo govorim večeras. Pa evo, tražim od vas halala, ako Allah da bi idni lahi ta'ala, da ovu večerašnju temu, to jest sekularistička industrija smrti, da to ostavimo za sutra bidni lahi ta'ala u isto vrijeme znači za sutra u isto vrijeme a da ćete mi vi inša Allahu ta'ala halaliti što ne mogu da se družim večera sa vama jer e, ne mogu baš puno da govorim Allah vas nagradio hajrom međutim da vam ne uskratim večerašnje druženje Jel da, da vam ne uskratim večerašnje druženje, Allah vas nagradio hajrom. Ako je neko voljan da postavi neko pitanje, svakako, ako vidim da je pitanje koje ne iziskuje dug odgovor, nego nešto kratko, ja ću to preuzeti, inša Allahu ta'ala. Ako ne, eto vam opovi, eto vam soba, družite se večeras, pa se sutra, inša Allahu ta'ala, u isto vrijeme, znači u 20.30, čujemo sa vama, inša Allahu ta'ala. Allah vas nagradi u svakim hajerom. Salamu Allahi, alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh.